واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار بزاوه الاسلام hatuna budi kumshukuru allah subhanahu wataala kutufikisha katika siku hii adhimu siku ya na kushirikiana na Waislamu wote duniani kwa ajili ya kuadhimisha siku hii ya Eid Fitri. Ndugu zangu Waislamu, lakini pia ni wajibu wa kila mmoja wetu asubuhi na jioni kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala aikubali saumu yake ya mwezi wa Ramadhani na pia akubali amali zake zote alizozifanya mtu katika mwezi ule wa Ramadhani. Ndugu zangu Waislamu, hakuna shaka kwamba hakuna yeyote atakayekubaliwa amali zake isipokuwa wenye takwa. Yaqulu Allahu subhanahu wa ta'ala, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, hakika hakuna mwingine Allah anawakubalia wale wenye takwa, ndio watakaokubaliwa amali zao na dua zao. يقول العلامة محمد صالح العثيمين أعلى الله درجته في عليين أنا سمع لا تعجب بعملك اسأل الله اسأل الله القبول عند الانتهاء واسأل الله الإخلاص عند الابتداء العلامة العثيمين رحمه الله أنا سمع لا تعجب بعملك أسيبونك وعمل ذاتك Is'alillah alqabula inda lintihar, muombe Allah kuzikubali amali zako unapomaliza kufanya amali. Was'alillah alikhlasa inda lintida, na muombe Allah ikhlas wakati unapoanza amali zako. Is'alillah alqabula inda lintihar, was'alillah alikhlasa inda libtida Ndugu zangu Waislamu, sote tunajua kwamba kumalizika kwa saumu ya Ramadhani siyo mwisho wa ibada ya Muislamu. Kumalizika kwa mwezi huu wa Ramadhani si mwisho wa kumalizika ibada za muumini. Ibada za muumini hazimaliziki kwa kumalizika mwezi wa Ramadhani. Ibada za muumini zima zinamalizika kwa mauti. Walidhalik yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin muabudu mola wako mpaka ikujie yaqini. Yaqulu al-allama Muhammad al-Amin ash-Shinqiti rahimahullahu ta'ala, qalat jama'atun min ahli al-ilm, anasema Sheikh Muhammad al-Amin katika kitabu chake cha tafsir Adwaul Bayan fi idahi al-Qur'an bil-Qur'an, yaqulu rahimahullah قالت جماعة من أهل العلم منهم سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ومجاهد وقتادة وغيرهم كثير ونسمى معنى اليقين الموت واعبد ربك حتى يأتيك اليقين mwabudu Mola wako mpaka موت إذ ile ndiyo mwisho wa الإسلام هذا الشيخ العلامة الشنقيطي رحمة الله عليه يقول هذه الآية تدل على أن الإنسان ما دام حيا وله عقل يميز به فالعبادة واجبة عليه بحسب طاقته aya آية إن inafahamisha kwamba أنتم mada huyu hai na ana akili timamu ambayo anatambanua baina ya haki na batili, wajibu wake ni kufanya ibada kwa kiasi cha uwezo wake. Ibada zinaendelea kwake kwa kiasi cha uwezo wake. Fal ibadatu wajibatun alaihi bihasabi taqatihi ibada ni lazima kwake kwa kiasi cha uwezo wake, muda wa kwamba yuko hai na ana akili timamu. Hata kama ni mgonjwa, lakini ana akili timamu wajibu wake afanye ibada asali na ibada nyingine muda wa kwamba anaiweza ibada ya sala walidhalik يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن الحصين الكمام يا رسول الله من من بواسير مواسي مراتي بواسير ثم يقول يا صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب صالحا يقسمان Usipoweza swali kwa kukaa, usipoweza swali kwa kulala ubavu, kuonesha kwamba mtu ni lazima afanye ibada muda wa kwamba yuko hai na bado ana akili kamili. Ndugu zangu Waislamu, anastadili Ashekh Alqintiji rahmatullahi alayhi, anastadili biqaulihi taala ma salakakum fi safar qalu lam nakum min almusallin ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائنين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين المكتوب باليقين الموت موت نجيو يقين أنا سيد الشيخ رحمه الله فيه أنا أستدل بقوله تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا الله سبحانه وتعالى يقول عن نبيه عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا amenihusia kusali na kutoa zaka muda wa kwamba tuko niko hai. Ndugu zangu Waislamu, hadha Sheikh Ashinqiti rahmatullahi alayhi akielezea tambihi ya pili baada ya hiyo ya kwanza, anasema i'lam أن ما يفسر به بعض الزنادقة الكفرة المدعين للتصوف في أن الآية تدل على معنى اليقين المعرفة بالله تعالى أنا ورد متصوفة أنا سيما تفسير ولا يفسير بعد zanadika wanafiki مكفير wanaodai tasawuf kwamba eti maana ya aya hii almarifatu billahi taala ni kumjua Allah subhanahu wa taala, na kwamba pia baada ya kumjua Allah subhanahu wa taala, halafu mtu akifikia daraja hiyo inayoabiriwa kwa yaqini, yaskutu taskutu anhu libadat watakalifu, ibada zinamwambukia takallifi za sheria hafanyi tena huyo, kwa sababu amefika daraja hiyo ya yaqin. Qala inna hadha tafsira kufrun billah wa khurujun an millati lislam biijmai muslimin, tafsiri hii ni kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, na ni kutoka katika dini ya Uislamu kwa itifaki ya Waislamu. Masufi wanasema yaqini ni daraja maalum. Mtu akifikia daraja hiyo, yeye haswali tena, hafungi tena, yeye anakula tu na kulala. Hadha tafsiri batil. Kisha anasema hadha tafsiru la yadkhulu fi ta'wil, haingii katika ta'wil. Hadha laib, hii ni kuichezea Qur'an. Idha tafsiri hii ni ukafiri, ni kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala na kutoka katika Uislamu kwa itifaki wa إذا اليقين الموت واعبد ربك حتى يأتيك اليقين mwabudu Mola wako mpaka yakufikie mauti. Ndugu zangu Waislamu, aya hii pia ni radi kwa wale wenzetu wanaomwabudu Allah mwezi mmoja wakamwasi Allah miezi kumi na moja. Kuna watu wanajidai kwamba ni Waislamu wanasali mwezi wa Ramadhani peke yake na hawasali miezi kumi na moja, hawasali hawaingii misikiti mpaka Ramadhani nyingine. Ndugu zangu Waislamu, neema hizi anazichupa Allah subhanahu wa ta'ala kila siku. Kila siku Allah subhanahu wa ta'ala neema zake wanazo, wana miguu, wana mikono, wana akili, wana macho Lau Allah subhanahu wa ta'ala angewaondolea miguu na mikono miezi kumi na moja akawanusia mwezi wa Ramadhani wangeishi vipi hapa duniani watu hao? Angewaonoshea macho miezi kumi na moja hawana macho, wangeishi vipi hapa duniani? Hawana mikono, hawana macho, hawana masikio, ni mabukuru tu, yako nyumbani. Kwa sababu gani? Wanamwasi Allah miezi kumi na moja halafu wanamdhika Allah mwezi mmoja. Ndugu zangu Waislamu, neema za Allah ni nyingi وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار mwanadamu ni mwenye kudhulumu sana mwenye kukufuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala kwa ndugu zangu Waislamu hawa watu hawa wanatakiwa wapigwe msasa watu hawa wanaomwabudu Allah mwezi mmoja wakamwasi Allah miezi kumi na moja wanatakiwa kama kuna khalifa wa Uislamu hawa awaadhibu adhabu kali sana wanamchezea Allah subhanahu wa ta'ala na ndio maana ndugu zangu Waislamu, Waislamu wamefarikiana Waislamu hawafanikiwi kwa sababu yao hawa, kwa sababu yao hawa Waislamu hawafanikiwi kwa sababu yao. Watu wa maasi wamekuwa wengi kuliko watu wanaomtii Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, twahusiana kukaa vizuri na wake zetu, kukaa vizuri na watoto wetu Ndugu zangu Waislamu, wake zetu wamefanya kazi kubwa katika mwezi huu wa Ramadhani, kutupikia, kututandikia, kutufanyia kila jambo. Wajibu wetu ni kukaa vizuri na wake zetu, tusiwanyanyapae, tusiwanyanyase, tusiwadhulumu. Waashiruhunna bilmaruf Allah subhanahu wa ta'ala anaqul waashiruhunna bil ma'ruf, kaeni nao vizuri hawa wake zenu. Kwa kila mmoja katika sisi amdhibiti mke wake akae naye vizuri, amwambie maneno mazuri mke wake, asimwambie maneno machafu. Wanawake ni watunzaji wa nyumba zetu. Wanawake ni watunzaji wa mali zetu, tunatakiwa tuwavumilie makosa makosa yao, upungufu wao tuuvumilie, tukae nao vizuri wanawake zetu. Waashiruhunna bilmaruf fain karihtumuhun faasa an takrahu shay'an wayaj'al Allahu fihi khairan kathira kwa hiyo tusiwachukie wake zenu. Mtume saa salam amekataza jambo la mume kumchukia mke, la yakruku muminu mumina in kariha minha khulukha radhiya minha akhar. Muislamu mwanamume asimchukie mwislamu mwanamke mume akimchukia mke wake, akichukia kwake tabia fulani, kuna tabia moja anaipenda, kwa hiyo asimchukie moja kwa moja mume mke wake. Idhan, tukae nao vizuri wanawake zetu, tukae nao vizuri wake zetu na watoto wetu, tuwadhibite, tusiwadhibiti, tusiwaachie huru watoto wa na wakisichana wasiwachiwe huru, wanakwenda wanapotaka, marafiki wanaotaka. La, lazima tuwadhibiti, tujue wanakwenda wapi marafiki zao ni kina nani? Waislamu, haya ni majukumu ya kila mwanamume. Kila aliyeoa jukumu lake ni kumdhibiti mke wake, kudhibiti watoto wake, wasichana kwa wavulana, au niseme na wapi, mavazi wanaovaa, ajue wanavaa mavazi gani, wasije wakawa wasichana wanavaa mavazi ya kiume na wavulana wanavaa mavazi ya kike. Sasa hivi umeingia mtindo, ndugu zangu Waislamu, wavulana wanavaa vipuli wavulana wanavaa mikufu ya kijana. Kwa hiyo lazima tuwadhibiti watoto wetu wasije wakapata laana ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuvaa mavazi yasiyovaa. Ndugu zangu Waislamu, nikifupisha hukumu, tunakabiliwa na ibada ya siamu ya siku sita za Shawwal. Hii ni baadia ya siamu ya Ramadhan. Baadia ya siamu ya Ramadhan ni kufunga siku sita za Shawwal. Hadithi ya Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu fi sahihi Muslim qala sallallahu alayhi wasallam man sama Ramadhan thumma atba'ahu sittan min Shawwal kana ka siyami dahr, mwenye kufunga mwezi wa Ramadhani kisha akaufuatisha na siku sita za Shawal anakuwa ni kama aliyefunga mwaka mzima. Ramadhani siku 29 au 30 ni hisabu ya ya siku mia tatu, siku moja kwa kumi, siku moja kwa kumi. Kwa hiyo Ramadhani ni siku mia tatu siku sita za Shawali ni siku sitini, mia tatu na sitini ni mwaka mzima. Kwa unapofunga hivi kila mwaka unahesabika umri wako wote umefanya ibada ya siamu siku moja kwa kumi. Kwa ndugu zangu Waislamu, siku sita hizi za Shawali mtu anaweza akafunga mwanzo wa Shawali au katikati ya Shawali au mwisho wa Shawali, anaweza akafunga siku mbili akapumzika, akafunga siku moja akapumzika. Sio lazima kuzifuatisha, pamoja na kwamba bora zaidi ni kuanzia kesho, lakini sio lazima mtu ana anaweza akamzika akaja akafunga katikati ya shawal anaweza akafunga siku mbili akakamzika siku tatu akafunga tena siku mbili, sio lazima mfululizo. Ndugu zangu Waislamu, tusikose siamu hii za sunna. Sunna ndiyo Uislamu, as-sunna hiya al-islam wal islamu huwa sunna wala yaqumu ahaduhuma illa bil ahad, kama amesema al-Imam al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, pia nakumbusheni sunna ya kurudi kwa njia nyingine, njia uliyokuja nayo wa hapa katika musalla, urudi na njia nyingine, sunna ya Mtume saa sallam. Pia tukifika nyumbani, kwanza kabisa tusali rakaa mbili za sunna kama alivyofanya Mtume saa sallam akitoka katika musalla na ili akifika kwenye nyumbani kwake alikuwa akisali rakaa mbili tu, kwa tusikoze sunna hizo, sunna za Mtume saa sallam. sasa Mola subhanahu wa taala بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين سمعونا القول فاتبعونا أحسنه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين nakapalawa kami na